Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد Islamska internet stranica Minber الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što je najavljeno govorimo o Adu Hudovom narodu. Hud, alaihissalam, je jedan od poslanika i vjerovjesnika arapskog porijekla. Naime, u jednom podužem hadisu koji je zabilježio Ibn Hibban u svom sahihu, preneseno od Ebu Dera radijallahu anhu, e, da je upitao e, koliko je poslanika bilo među Arapima, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao minhum arba'a min al Arab. Bilo ih je četverica od Arapa. Hud, Salih, Šuaib i tvoj poslanik o Ebu Zerre, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E, između Nuha, ali se nam, za kog smo rekli da učenjaci kažu da, da, da je mali Adem, ali se nam, e, ili drugi Adem, kako ga drugi nazivaju, zbog toga što ljudski rod vodi porijeklo od njega nakon potopa, između Nuha i Huda e, bilo je tri pretka, u nekim izvorima se navode i četiri. Znači, nije, nije mnogo. Vodi porijeklo iz plemena Ad. Ad to je jedno staro arapsko pleme e, inače historija Arapa dijeli se na dva dijela prva je prahistorijski Arapi takozvani to su Arapi koji su bili prije Ismaila Aleksaran i mm, slobodno prevedeno po Arapljeni Arapi znači Arapi koji su nastali nakon Ismaila Aleksaran koji se oženio iz plemena Džurhum koji je staro arapsko pleme E, I od tada se govori arapski jezik ovakav kakav je danas, inače prije bio drugačiji. Do tog arapskog jezika mi ne možemo doći osim putem nekih e, iskopina i nalaz, nalaska na tim nekim e, pločama tog jezika i slično. Znači bio je iz tog plemena e, koje nosi naziv Ad, a Ad je inače ime čovjeka. Ad koji je sin Iwasa, sin Sama, sin Nuha. Znači, da je e, također i on porijeklom od Nuha i to od Nuhovog sina sama. Sam. A inače, često čujemo izraz antisemitizam, semitizam i tako dalje. E, to upravo vodi porijeklo od sama. Sam, sami je, samiti i tako dalje. E, vodi upravo porijeklo od ovog e, Nuhovog sina, a rekli smo da je njih bilo četverica trojica su bili sa Nuhom na lađi, a jedan je potopljen kao što smo vidjeli iz prethodnog kazivanja. Znači, sam je upravo taj uh, od koga vode porijeklo Arapi. Zbog toga u e, izvrstanje činjenica danas spada i taj nekakav antisemitizam, jer u antisemitizam spada također neprijateljstvo prema Arapima, jer i oni su samitskog porijekla. Živjeli su u Jemenu današnjem, e, bli, u blizini mora i dolina u kojoj su živjeli zvala se Moith. Stanovali su u velikim ogromnim šatorima koji su se naslanjali na ogromne zidove, odnosno, pardon, ogromne stubove koji su držali šatore. One, onaj veliki glavni stub koji je držao šator, bio je ogroman, tako da se čak ta veličina, veličina tih stubova navodi i u Kur'anu kao nešto što nije bilo u drugim narodima. Allah za o tome je rekao, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ad, irame zatil imad. Zar ili vidjeli ti kak šta tvoj gospodar uradi sa Adom? Šta je uradio sa Adom? Kako je kaznio Ad? E, koji su bili u Iremu? sa velikim stubovima. Znači, pravili su šatore od velikih, ogromnih stubova. Inače, pleme Ad također ima dvije historije, staru i noviju malo. Ova o kojoj govorimo danas, to je Hud i, i, i njegov narod, to je prvi jad, postoji i drugi koji je živio nakon Ismaila, o njemu se malo na nekim mjestima spominje u Koranu, dok je glavna pouka i ono osnovno što se desilo sa tim narodom, upravo ovaj stari ili prvi ad, kako ga nazivaju. Hud, alaihissalam, je prvi govorio arapskim jezikom po nekima, e, iako je taj jezik razlikovao se od današnjeg arapskog jezika, on se smatra pretečom ovog jezika. Žbili su beduinsko pleme. Šta znači beduinsko pleme? To su plemena koja žive u pustinjama i sele se često. Bili su ogromni, dato im, dato im, je, dato im je velika snaga, velika tijela su imali, to Allah Đelšanu ispominje kao blagodat, ali oni su to iskoristili u e, pogrešne svrhe ili zloupotrijebili, kako mi to danas kažemo. Allah Đelšanu je o njima govorio na više mjesta. Interesantno je da se ne spominju u Bibliji danas. A neki učenjaci kažu da bi mogao razlog biti tome, pogotovo u starom zavjetu se ne spominje Ad, e, niti Hud uopće, da bi razlog tome mogao biti mogla biti upravo njihova ljubomora zbog toga što nisu željeli da poslanici budu od Arapa, nego da budu njihovog porijekla, a svi su sami ti, kako Alšanu navodi, da su upravo od istog porijekla. Alađan Šanuhu počinje u suri Al-Araf njihovo kazivanje, pa kaže وَإِلَا عَادٍ أَحَاهُمْ huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون I poslali smo Adu, njihovog brata, po porijeklu Huda. On im reče, o narode, obožavajte samo Allaha, vi drugog Boga osim njega ne imate, zar vas nije strah? Zar se ne bojite što druge obožavate? Allah, Đelešanu, napuštate. Naime, Ad je prvo pleme i prvi narod koji je počelo obožavati kipove nakon potopa. I zato je primjetno da ono kada ispominje u Koranu, spominje ih nakon uhovog naroda. Oni su prvi, znači, koji su počeli obožavati kipove i poslao im je Allah Đelešanu Huda jednog od njih. Ila adin ahahum njihovog brata, znači po porijeklu, kao kažu učenjaci, a ne po vjeri. jer je iz njihovog naroda, iz najuglednije porodice, kao što je to inače Allahov, uh, Allahov sunnet, kako to nazivaju, ili uh, običaj da, da šalje poslanike iz najuglednijih porodica. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين Ali velikani naroda njegova rekoše, koji su nevjernici bili, mi smatramo da je to glupost. Tako oni kažu. I mi mislimo da ti lažiš. Tako su rekli. Interesantno je da i u njegovom narodu negativno su se izrazili upravo velikani, uglednici i bogataši. Tako je bilo i sa Nuhom, tako je bilo i sa ostalim vjerovjesnicima i poslanicima, jer Allah Alšanu i ovdje kaže kale l'mele l'ledi l'ledine keferu i rekoše velikani njegovog naroda koji uznevjerovaše mi smatramo da je to ludost glupost i besmislica tako su rekli kako im Hud odgovara? Kao i Nuh, jer su iz, iste, iz, iz istog mjesta potekli, iz iste se svjetiljke osvjetljavali sa istog izvora, uputu uzimali, i on je rekao kao i Nuh, ja kao, lejse bi se faha, volakin je rasulun i rabbil anami. Narode moje, nisu to besmislice i ja nisam neko ko se bavi besmislicama. Ja sam poslanik gospodara svjetova. Ubeligukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dostavljam vam poslanice vaše gospodara i ja vam sigurno želim svako dobro i pouzdan se. Želim vam svako dobro i uz to sam još pouzdan. Znači neću ništa od toga oduzeti, niti bilo šta dodati, niti bilo šta iskriviti. Ewa ađibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rađulim minkum li unzirakum واذكروا إذ جالكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون Sada ih Nuh potiče i podsjeća ih na Allahove blagodati, ne bi li ih to vratilo na pravi put. I kaže im, pa zar je vama čudno da vam dođe opomena od vašeg gospodara preko čovjeka od vas, da vas upozori na vaša loša djela i na vaše obožavanje kipova. Pa sjetite se kada vas je učinio nasljednicima nakon nuhovog naroda. Ovo podsjećanje ima za cilj dvoje. Prvo da ih podsjeti na tu blagodat što im je dat život nakon uništenja. Data im je prilika da uspostave Allahovu volju šerijatsku i njegovu želju da bude on jedini obožavan od strane ljudi to su blagodati koji obavezuju i drugo ima za cilj da ih podsjeti na Nuhov narod šta je se s njima desilo kada nisu poslušali svog poslanika Iz ovog hudovog upozorenja na ovaj način mi vidimo da su oni znali, prenosilo se to s koljena na koljeno, šta se dogodilo sa Nuhovim narodom i o potopu. Jer ovakav način upozorenja i podsjećanje na te blagodati ukazuje da je to bilo među njima još uvijek živo sjećanje, prenosilo se s koljena na koljeno. Dalje im kaže Hud, uazadekum fel halki basta. I Allah vam je dao snažnu građu. Dao je da vaša tijela budu jaka, izdržljiva i velika. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Pa nemojte zaboravljati. Sjećajte se Allahovih blagodati ako želite uspjeti. Ako želite se spasiti. Kažu učenjaci šta to znači uspjeti? Kad se u Kur'anu spominje el felah, odnosno uspje, to znači da se čovjek sačuva onoga što, što ne voli i što nije dobro, u ovom slučaju to je kazna, džehennem i dunjalučke patnje, i da dobije ono što želi i priželjkuje, u ovom slučaju to je Allahovo zadovoljstvo, njegov džennet i dunjalučke blagodati. to tuflihun. Da biste uspjeli, iz toga razumijemo da onaj ko zaboravi na Allahove blagodati da taj neće uspjeti. Da li je ovo upozorenje Huda ali se nama uspjelo i imalo odjeka u njegovom narodu? Vidimo iz njihovog odgovora. Šta su rekli? Kalu, e džitena li nabude Allahe vahde, o nadara ma kane jabudu abauna, fe ti nabima te iduna in kunte mine sadiki. Oni njemu rekoše, zar ti hoćeš da mi samo Allaha jedinog obožavamo i da ostavimo sve naše bogove? koje su naši očevi obožavali, vidite kako iskrivljuju, govore o historiji ono što ne znaju. Njihovi očevi nakon Nuha nisu obožavali druge bogove. Oni su prvi ti koji su obožavali ih. Ali oni dolaze i izvrću činjenice i svoje stanje preslikavaju na cijelu prošlost. Što je veoma, veoma pogrešno. Znači, razumijevaju prošlost na osnovu svoje sadašnjosti, a to nije, nije tačno. Dalje oni kažu Fe'tina bima te idu na inkunta mina sadini. Nek se dogodi ta kazna. Daje više tu kaznu u kojom nam prijetiš ako si iskren. Vidite kako se ponavljaju sve te riječi, iz riječi u riječ, taj inat i prkos nevjernika prema njihovim poslanicima. Isto ovo u riječ gotovo rekao je Nuhov narod Nuh. Isto to rekao je Muhammedov narod Kurešije njemu kada je došao u Mekku, a tako su isto doživjeli i čuli su i drugi poslanici od, svojih, od svog naroda. Šta im je Nuh rekao? Kala kad vaka alejkum min rabbikum rijsun wa gadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين kaže njima Hud vas će kazna zadesiti i srđba od vašeg gospodara zar da sa mnom raspravljate o imenima koje ste, koje ste vi dali i nadjenuli ih vašim božanstvima vi i vaši očevi bliži misli se na ove bliže šta to znači šta znači ova imena vi ste ti koji ste tim kipovima dali ime Bog. Dali ste mu ime ovako, dali ste mu ime onako. Niste zato imali nikakva dokaza od Allaha Đelešanu ni u bilo kakvoj objavi, niti bilo kakvog znanja. I onda raspravljate na osnovu toga što ste vi dali ta, ta imena. Ma anzal Allahu biha min sultan. Allahu vezi s tim nikakav dokaz vam nije dao Fantadiru inni ma'akum nil muntadirin. Čekajte i ja ću zajedno s vama čekati šta će biti. I šta se dogodilo? Allah žanu kaže fa enđejnahu alladine mahu bi rahmetim minna. I mi spasišmo njega i one koji su bili s njim vjernici kao milost od nas وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا a uništili smo i u potpunosti iskorijenili one koji su negirali naše ajete i nisu bili vjernici. Znači čak uništeni su oni fizički, a uništen je i njihov rod i porod nakon toga. Jednostavno nestali su sa ove pozornice. Tako nam Alaršanu govori u suri El Araf. A u suri Hud, koja je, koja je nosi naziv po Hudu, ali selam, rekao je Alešanu sljedeći. U ila adin ahahum huda. I mi adu posla smo njihovog brata po porijeklu huda. Kale ja kaum, budu Allahe meleku min ilahin gajru. In antum illa muftarun. O narode moj, obožavajte samo Allaha, vi drugog Boga osim njega nemate. Vi samo laži izmišljate. To što vi obožavate te kipove, to je laž od vas. Ma anzal Allah biha min sultan. Allah vezi s tim nikakav dokaz nije objavio. Ja kaum la selukum alihi ajran. I neđi ila ala ladi fatarani. Efe la taqilun. O narode moj, ja za od vas ne tražim nikakvu nadoknadu materijalnu za ovo što radim, što vas upozoravam. Moja nagrada je kod onoga koji me je stvorio. Kako vi ništa ne razumijete? Znači kako ne razumijete da vam dođe neko ko je već imućen, ko je već ugledan, ne traži vlast, ne traži metak, upozorava vas. I razumskim dokazima vam govori da to ne valja što radite, da trebate Allaha jedinog obožavati. A vi opet ne razumijete. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين I sad ih Nuh, odnosno Hud, podstiče i obećava im nagrade ako se pokaju i kaže u narode moj, zatražite oprost za svoje grije. Pokajte se svome gospodaru. Ako to uradite, on će vam poslati kišu obilnu kišu koja će vam pomoći, a inače se spominje da su oni bili a, e, poljoprivrednici i radili su, sijali su na tim mjestima koja su bila podobna a, e, za sijanje u tom pustinskom okruženju. U jezidkom kuvaten ila kuvatikom i povećat će vam snagu na tu snagu koju već imate. Znači obećava im i dunjalučke blagodati. Tjelesne će. Wala tatawallaw mujrimin, nemojte se okretati kao zločinci nekakvi. Alu Yahud. Najitna bi bayyina, wama nahnu bi tariki alihatina an qawlika, wama nahnu laka bi mu'minin, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Međutim, uprko svemu oni su Hudu govorili, o Hudu, nikakva dokaza nam ti nisi donio. Znači oni su tako rekli. A on je donio dokaze, samo oni nisu vidjeli. A nije problem u očnom vidu, nego uslijepilo srce. Mi nećemo ostaviti svoje bogove samo zbog tvojih riječi. Mi tebi ne vjerujemo. Tako su rekli. Smatramo da te neki naš, nek, neki naš bog zadesio s nekim zlom. Znači oni su smatrali da je hudovo stanje posljedica prokletstva nekog njihovog boga koji su obožavali. Kad su to rekli, hud, ali se vam donosi im taj dokaz koji su tražili, samo da su vidjeli. I on reagira odmah i kaže im, kale inni ušhidu Allah, wa anni bari mimma tašikun, min dunihi fakiduni džemijan thumme la tundirun. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن, فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ Nuh im uputi otvoreni izazov i jasno im dostavi upozorenje i opomenu. Rekao je, ja pozivam Allaha za svjedoka, a i vi budite svjedoci, da ja nemam ništa sa vašim bogovima koje vi obožavate. Mimo Allaha Đelešanu, pa ako ste u stanju i ako ste moćni, svi se sakupite, nemojte mi ostavljati ni malo vremena i uradite šta hoćete isto ovo rekao je i Nuh svom narodu. Ja se oslanjam samo na Allaha svoga gospodara i vaše gospodara. Nema ni jednog živog bića na zemlji kojim on ne upravlja. Uistinu je moj gospodar na kraju pravog puta ili na pravom putu, ovisno od tumačenja ovoga. A ako se okrenete, ja sam vam dostavio poslanice s kojima sam poslat, a gospodar vaš i moj gospodar, zamijenit će vas drugim narodom i nećete mu ništa naštetiti time, u istinu moj gospodar sve čuva i sve zna. Tako im je Hud zaprijetio nakon njihovog upornog odbijanja i interesantna je Hudova reakcija nakon onoga što su oni rekli da je neko njihovo božanstvo proklelo Huda prkoljeno huda i, i zadesilo ga neko zlo zbog njega. Ovim im je dokazao da ta božanstva ne mogu koristiti, niti mogu kam, kome štetu nanijeti ako ih ne bude obožavao. A samim tim što su nemoćne, što se ne mogu, što ne mogu štititi sama sebe, što ne mogu drugome koristiti, što ne mogu drugome naštetiti, nisu dostane obožavanja. Nisu dostane i badeta, prema tome dokaz je da nisu ni bogovi. Allah šanu kaže nakon toga Olemma džaa amruna neđejna huden والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ I kad naša naredba dođe u vezi sa njihovom kaznom, mi spasišmo Huda i one koji su bili s njim, kao milost od nas, i spasišmo ih žestoke i bolne patnje. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد To je bio ad. Porekli su ajete svoga gospodara i nepokorni bili poslanicima. Kako to Allah što kaže ovdje nepokorni poslanicima, a bio je samo jedan poslanik od njih hud. Kaže učenjaci, onaj ko ne prihvati jednog poslanika, smatra se da je odbio sve ostale poslanike. Jer oni su svi pozivali u jedno, samo su se neki propisi u vezi s praktičnim ibadetima razlikovali. Ali svi su govorili jedno i pozivali u jedno. Slijedili su od tebe u amra kulli džabbarin anit. Slijedili su svakog oholnika, silnika i načiju. Wa utbi'u fi hadihi dunja lanet ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود I prokletstvo ih je slijedilo na ovome svijetu Dunjaluku, a i na sudnjem danu će ih pratiti. U istinu, Ad je uznevjerovao u svoga gospodara, pa neka je daleko Ad hudov narod. Tako je Allah Đelešanu govorio o njima u suri Hud, a šta je rekao u suri El Mu'minun i u drugim surama nakon kraće pauze. Mazala sahmul ams Fil qalbi jandasu U suri al Mu'minun Allah Đelešanohu govorio je o tom događaju sljedeći. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Nakon Nuhovog naroda stvorili smo drugu generaciju ljudi i među njih smo poslali poslanika jednog od njih s porukom Allaha obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Pa zar se ne bojite? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أتعنا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين To je bio odgovor hudovog naroda koji ukratko glasi. A velikani iz njegovog naroda koji su nevjernici bili i porekli ga i poricali su da će biti proživljeni na ahiretu i kojima smo dali velika uživanje na ovome dunjalučkom životu. Rekli su, to je samo čovjek, poput vas, jede što i vi jedete i pije što i vi pijete. Ako biste se pokorili i poslušali čovjeka poput vas, vi biste propali. Zar onda vam obećala da ćete kada umrijete i prašina postanete i u kosti se pretvorite, ponovo biti proživljeni? Daleko je, daleko je to o čime vam prijeti. Mi živimo samo ovim dunjalučkim životom. Umremo. Budemo proživljeni. Znači oni to naime ne postojanje, Nazvali su smrću živimo i ne, nećemo više biti proživljeni. On je samo čovjek koji laži iznosi na Allaha i mi njemu ne vjerujemo. Tako su govorili. Naime, iz ovih njihovih riječi mi vidimo da oni ne samo što su obožavali druge bogove, nego nisu vjerovali u proživljenje, nisu vjerovali da će da postoji život nakon smrti, zagrobni život i nisu vjerovali da postoji džennet i džehennem. I nisu vjerovali da postoji sudnji dan, dan kada će se polagati račun za sva djela. Naravno, <clears throat> ljudi sa takvim ubjeđenjima spremni su uraditi sve. Spremni su nanijeti zlo svakom, spremni su oteti, ukrasti, ubiti. Zašto su spremni? Spremni su zato što vjeruju da neće biti pitani za to. I vidimo da Allah Đelešanu naime ovdje ih opisuje na takav jedan način da taj opis u istinu pristaje mnogim ljudima danas, ako ne i većini. Jer mnogi ljudi ako riječima ne kažu da ne vjeruju u proživljenje, onda to dijelima pokazuju. Jer se ponašaju tako kroz život i u životu, nanose drugima nepravdu, nanose drugima zlo, kradu od drugih kako stignu i kako mogu. Znači ponašaju se kao da je jednostavno ni sudnji dan, ni život posle smrti uopće ne postoji. A ne vjerovati u život posle smrti, ne vjerovati u proživljenje, znači ne vjerovati u jedan osnovni dio poslanice e, svih poslanika. Zato ono, ono i kaže u jednom majetu, Zamen ledina kafaru, an le yub'athu. Nevjernici tvrde da neće biti proživljeni. Vidite kako je ono nazvao je one koji tvrde da neće biti proživljeni nevjernicima. Što znači, da oni mogu se svrstati u one koji su negirali i ostalo. Znači, ukoliko čovjek ne vjeruje u proživljenje, ima ljudi koji kroz šalo onako kažu, ma hajde, kad će to biti? Evo i nu hudov narod je govorio, hej hat, hej hat, daleko je to, daleko. Znači, kao da u principu, i ako se desi, Bog zna kad će to biti, ili jednostavno kažu, ma nema od toga ništa. Tako su oni govorili. To su opasne krupne riječi i nisu riječi za šalu uopće. Šta im je Hud odgovorio na to nakon ovih teških optužbi na njegov račun? On je samo rekao, Rabbin sorni bima kendebun. Gospodaru moj, pomozi me, jer oni su me u laž utjerali. Kale amma kalilin le yusbihunne nadimin. Dolazi odgovor, odgovor koji je dokaz da Allah Želešanu pomaže svoje poslanike u svakom stanju i svakom slučaju. I nu hudu bi rečeno, neće proći dugo, a oni će se kajati. Fa ahadet humu sajha, bil haqqi fa dja'alnahum gutha'an, fa bruden lil qawmi zalimin. I bili su kažnjeni strašnim glasom, i mi smo ih u beživotna tijela pretvorili pa neka je daleko nasilnički narod u drugoj suri suri Ešvara <clears throat> Allah Đelešano je rekao o njima kezebet adun al murselin i ad je porekao sve poslanike kako to da ad porekne sve poslanike a imali su samo hude Kao što smo i rekli, onaj ko porekne jednog poslanika, kao da je porekao sve.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 Ja sam vam pouzdani poslanik, pa bojte se Allaha i pokorite mi se. Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu za ovo, nikakvu nadoknadu, nikakvu plaću. Moja nagrada je kod gospodara svih svjetova. Pa zašto vi na svakom mjestu stavljate znakove, izmjenjujete znakove, kršeći tako putokaze. Naime, o čemu se radi? Kažu učenjaci da su oni karavane i ostale putnike kroz pustinju skretali na pogrešne staze i nakon toga ih ubijali i pljačkali. Postavljali su na puteve koji su bili običajni, imali su te, bile, postavljali su te staze i putevi i oni su te putokaze izminivali, stavljali u pogrešan pravac i onda kada ovi skrenu, sačekali bi ih poubijali, opljačkali i porobili. وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ I pravite zgrade i građevine i dvorce, neki kažu tu spadaju bunare, kao da ćete zauvijek živjeti. A nije im bilo potrebno, jer su živjeli u šatorima, kao što smo rekli, sa ogromnim stuvom, jer su bili beduinsko pleme. Ali su i pored toga iz svoje želje za dugovječnim životom pravili nekakve zgrade, kule, kao da ćete zauvijek živjeti. U aida bataštum bataštum džabbarin. A kada se s nekim sukobite, postupate kao nasilnici, oholnici i surovi, bez imalo milosti. Pa bojite se Allaha i pokorite mi se, Bojte se onoga koji vam je dao ono što znate, blagodati kojih ste svjesni, u kojima uživate i koji zloupotrebljavate. Dao vam je brojnu stoku, dao vam je brojnu djecu, dao vam je bašće, dao vam je izvore, pravite velike ogromne bunare. Ja uistinu strahujem da će vas zadesiti bolna patnja na veličanstvenom danu. Zašto je Hud strahovao te bolne patnje? Zato što kažu učenjaci, kada nekom narodu budu date blagodati, a on je nepokoran i u nevjerstvu i nezahvalan, onda je očekivati kaznu za taj narod. Jer Allah Žešanu, ako tom narodu želi dobro koji je nepokoran, nezahvalan, on mu šalje probleme, opomene, šalje mu znakove, ne bi se vratio. Ali, kad oni budu nepokorni, nezahvalni, a on još više povećava svoje blagodati, još više dobrote, to je znak da se tom narodu ne piše dobro. Jer a, blagodati na nepokornost znači skoru kaznu. Jer Alšanu želi da što više urade grijeha, da bi im kazna bila što veća. I Hud je strahovao jer je vidio u kakvim se blagodatima uživaju, a ipak šta rade? Šta su oni samo rekli? Kalu, sevaen alejna, a wa azde, am nem tako minel Nama je sve jedno, pričao ti ili ne pričao. Za nas je to isto. Allah Đelešanu kaže, in hada illa hulukul avalin. Tako su se ponašali stari narodi tako su se ponašali oni prije njih. To je bila njihova vjera. U drugom kirajetu, u drugom načinu čitanja stoji se in hada illa halkul avalin. To jest, to je laž iz prijašnjih naroda, kao da oni sad se obraćaju hudu i kažu kao da su sad njihove riječi koje se dodaju pa kažu to što ti pričaš o sudnjime danu, o tome da se treba bojati Allah, da ne treba to raditi, da treba samo njega obožavati. To su izmišljotine ljudi prije tebe. Ti si to čuo od njih i sad nama tu prenosiš. Tako su mu govorili. Oma nahnu bi muazzabi. Mi nećemo biti kažnjeni za to što radimo. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين i oni huda porekoše. I mi ih uništišmo, a u istinu je u tome znak, a većina ljudi nisu bili vjernici. Wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim. A u istinu je tvoj gospodar snažan, nesavladiv, a i samilostan. Tako su grubo i naružen način oni odbili svoga poslanika, a u suri Hamim Fusilet Allah Đelešani opisuje na sljedećim riječima.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 Ko ima jači أزروني نيسو A zar الله nisu vidjeli da je Allah i u naše ajete su uznevjerovali. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون I mi na njih poslašmo hladan vjetar. bili su kažnjeni hladnim vjetrom. U hadisu jednom se spominje u kojoj bližima Buhari i Muslim da je to sjeverac. Vjetar sjeverac. Fi ejam nehisat u zlokobnim danima za njih. Linudhiqahum azab al-khizi fil hayati dunya da bi oni okusili sramotnu patnju koja će ih poniziti zato što su bili oholi na ovom na ovodunjalučkom životu azabul ولعذاب الآخرة أخزى أنك زنيو دا أخيرتك كازنا يوش بونيزنيا إذا چي يوش ويش بونيزدي وهم لا ينصرون أني چي imati bilo ko pomoći niko ni oni sami sebi ni njihovi bogovi niti bilo ko drugi hum la yunsarun nema im nikakvog pomagača tako je Allah Đelšanu opisao u suri fusilet. Oholili su se. Allahova blagodat im data da su snažni, da su jaki i to su trebali iskoristiti u pokornost Allahu Đelešanu, ali oni suprotno. Oni su se uzoholili tu blagodat zlopotrijebili i ona ih je koštala glave. Zbog toga naši učenjaci kažu nije svaka blagodat za svakoga. Nekada neke blagodati mogu i uništiti nekoga. Nekada i metak veliki u velikim količinama može biti poguban za neke ljude to ih može odvesti u oholost u nemarnost u razne grije koji ne mogu raditi bez tog imetka i druge slične blagodati koje se koje se daju daju ljudima a u suri Al-Ahqaf Allah Đelešanu kaže o njima وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ I ti spomeni i govori o Adovom bratu kada je upozorio svoj narod u velikim pješčanim dolinama. Velike pješčane doline to su one dine koje se E, pomjeraju i prenose, jer oni su bili beduini, rekli smo, i tamo su živjeli. A imali su opomene pred sobom i prije sebe. Obožavajte samo Allaha, govorio im je njihov poslanik. Ja se za vas bojim bolne patnje na velikom danu. Kalu je džitena li te efikena ne alihetina, fe'tina bima te iduna in kunte mine sadiqin. Kažu oni, zar ti hoćeš nas da odvojiš od naših bogova ako je tako onda odmah neka se izvrši ta kazna kojom nam prijetiš ako si iskren قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوم تجهلون on im reče znanje o tome je samo kod Allaha u toj kazni, a ja vam samo dostavljam ono s čim sam poslat, ali ja vidim da ste vi neznalice. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها ذام أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين I onda oni ugledaše veliki crni oblak koji je dolazio ka dolini i radosni su govorili ovo je oblak koji nam donosi kišu ne nije to nego to je kazna koju ste požurivali vjetar koji sa sobom nosi bolnu patnju koji ruši sve pred sobom po naredbi svoga gospodara i oni osvanuše i ništa se nije vidjelo osim njihovih nastambi tako mi kažnjavamo zločinački narod šta se dogodilo koje su bile vrste kazne? Da li, ovo, da li se ovdje radi o prvom adu ili o drugom, onom mlađem koji je živio nakon Ismaila a.s. O tome ćemo, inša Allah, govoriti sljedeći put nešto više, kada ćemo i govoriti o poukama iz uh, Hudovog kazivanja sa njegovim narodom. أقول قولي هذا واستغفر الله صلى الله على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasno da očeho ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. أنا من المشركين Islamska internet stranica Minber ما غرب طير في الربا أو لاح فجر كلما فتح زهر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odračati. Oni će šta želi postići. أشرقت نفسي بنور من فؤادي Islamska internet stranica Minber. Minber.